Unibel nibigira Odrine Ndayike dari muhinga bw'ivyuma mwakoze kuba mwahisemo handi bisanganira mu yandi maradi ya Samiranira hano ku butaka bw'u Burundi mwaramutse nakaze murano makuru mu kirundi tugango tubashikirize turi ku mutaga wo kuwa 24 mukakaro mu nkundi yatoyehera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize abakomiseri bagize umugwi w'igihugu seni ujejwe gutegura amatora barongewe ikiringo gushika ku munsi ugira gatanu ukwezi kwa nyakanga n'uno mwaka turimwo byemezwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu murabiterance ntayiraja avugira ubwo bushikiranganje aza kubibabwira mu ntango zano makuru ahaza no kuvuga no kugira icashikirije kuvyerekeye amakomine amaze iminsi atagira ba mustanteri ikiringo cyamezi atatu atarenga ntarenguke caraye gihawe abanyagihugu begereye ibinogo bishikiramwo imicafu yo mu gisagara ca bujumbura ngo babe babomoye inyubakwa kirateye impungenge ba n'amazu mu gihe bavuga ko bari baguze ayo matongo naho biruko bagenzi bacu basanze hari n'ayandi mazu ariko muraza kubikurikira muri umonge havugwa abakenyezi n'abigeme barenga ijana bo muri zone gatete bariko biga umwuga wo kubaka babifashijwemo n'ishyirahamwe kopede ni mu gihe uwo mwuga wari wahebewe abagabo muramaze kubimenyera ku yose ya kabiri tubafitiye bucana yandi y'amagara y'abantu uno munsi mugenzi wacu francine ndiho ku bwayo na muganga francois ndi kumwe nayo baza kubaganirira ku ndwara ya hasima sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ndasubiye kubaramutsa duhera no makuru mu bijanye na politiki abagize umugwi w'igihugu jeje gutegura amatora seningo bazorangiza ikiringo cabo kwigenekerezo rya gatanu kwezi kw'icenda no mwaka turimwo kuko wongewe ikiringo c'amezi atatu ibi vyemezwa n'umuvugizi akaba n'umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu Terence Ntayiraje akemeza kandi ko ubushikiranganje avugira bukorana neza n'uwo murwi kurikira Terence Ntayiraje ari kuri mikro ya mugenzi wacu Mireille Kanyange umugwi seni n'umugwi wigenga ujejwe amatora abaja mu matora nabo ni bande nabene ibigihugu babicishije mu migaciye mu migambwe canke munani z'imigambwe canke bakitoza ku gatwe kabo aho bita abigenga mukamuzi yuko iyo migambwe yose nayo itwarirwa hehe mu bushikiranganje tuvugira nico gituma umugwi seni buri nkaho mu gihugu dukorana cyane muri byinshi ibikorwa byose kugira ngo biheze bigende neza dukorana neza kandi gushikisa mhm. yego yego muravuze yuko mukorana cyane n'umugwi w'igihugu jeje gutegura amatora ari wose ni mbega uno munsi ko uyo mugwi wari wongewe ikiringo c'amezi atandatu kugira ngo utegure amatora y'ibwirizwa nshingiro rishasha uyo mugwi uracakora amezi yararenganye imbere yuko hatangurwa inzego zijejwe gusubira gutunganya umugwi seni mushasha nk'uko mbere byanasabwe n'abanyabiganga batari bake marizosiyo bagize eh, babigarutse ko turizera yuko eh, nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi akoranye n'ababijejwe bariko barabitegura neza kugira ngo icyo kiringo kizorangire hateguwe ishingwa ry'umugwi mushasha utegura amatora y'ibihumbi bibiri bibiri na mirongo ibiri terance ntayiraja n'umuvugizi akaba n'umwunganizi w'ubushikiranganji bw'inkayo hagati mu gihugu tubibutse gusa kwibwirizwa nshingiro rishasha ritegekanya kw'ibiringo by'abagize umugwi w'igihugu seni biva ku myaka itanu bikaja ku myaka indwi Uwavugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ashikiriza kandi ko ba mustanteri wa Komine Nyabikere mu ntara ya Karusi yari yahagaritswe yagirizwa gutanga igituriro ubu yasubiye mu mabanga yiwe nayo wahoze arongoye komine kiremba mu ntara ya ngozi ngo arashakurikiranwa n'ubutungane n'ubunyene kuri kirete hanse ntayiraca amategeko agenga intwaro mu makomine aratomora neza ingene bigenda mu gihe musitanteri atakihari canke yafatiriwe n'ayandi mabanga mu kabezi yaragiye kuba umukenguza amateka nivyo hanyuma amategeko yigisubizo ryiwe aratomoye nico gituma mushikiraje w'intwaro hagati mu gihugu yamaze kumenyeshwa ko e, ico kibanza kihari e, kandi bisaba ko ari ngombwa asubirizwa hanyuma urazi ko inama ya komine icikorana kugira ngo imusubirize haze musitanteri mushasha ivyo navyo biroroshe iyo bahije kubikora urazi ko dosiye yiwe ciza karwanya n'icyubahiro umukuru w'igihugu kugira ngo agere mu itegeko ryo kwa perezida hanyuma abone kujya amabanga ibyo vyose rero biriko birategurwa ngo bikorwe kugira ngo ico gikorwa kigende neza nk'uko amategeko abitegekanye hanyuma si bose nubwo akaroro urazi yuko hari bishika umuntu ubutungane bukamurondera bukamuhamagara eh, wumye bikeya yahamagaye n'ubutungane ariko ubu butunzi bumaze kuyihweza bwasanze bwumurekura bukabanira kumbura amatahoza eh, kugira ngo burabe koko kuko butabona amakanda neza yuko ibyo kumbura yari yagirije biba byari ibyo nicyo gituma ubu tuvugana ari mabanga yiwe ariko ari ku kivi ariko arakora atangorane ziri muri iyo komine kumbure hari naho ngira ngo atarasubire wavuze w'ingozi eh, ubutungane buriko akazi kabwo Terence Ntayiraja n'umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu makuru ajanye na politike nyine abanyagihugu bagiye gutozwa ku mitumba intererano igenewe gufasha abatishoboye biri mu ngingo y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa gatanu uno mwaka ingingo ishinga uwa gatandatu wa nyuma w'ukwezi kwa mukakaro nk'umunsi w'igihugu wahariwe gufashanya imfashanyo zizotorwa zikazoba zigizwe n'ibifungurwa amafaranga n'ibindi iyi nkuru aho turaza kuyibashikiriza abantu babiri Janvier mugishana n'iyo ngabo nibo bamaze kumenyekana ko bitabye imana ku mugoroba kuri uyu wa mbere baguwe ko n'umusozi ku mutumba kivuvu wa komine kabarore mu ntara ya kayanza bariko bimba ubutare bwa Colton Victor Ntakarutimana arongoye iyo komine avuga ko abo bantu bari ko bariba ngo kuko bagiye kwimba isaha 11 n'igice z'umugoroba kandi akazi gahera isaha 9 kamenyesha ko igitigiri c'abaguwe ko n'uwo musozi kitaramenyekana ariko ngo umwe yarokotse yaciye ahunga atinya gufatwa no mu ntara ya muyinga ikamara amagambo umuntu yarayapfuye babiri bara umuntu umwe yarayapfuye babiri nabo barakomereka baguwe ko n'umusozi bari ko bimba inzahabu nk'uko byemezwa na piyankurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano abarobyi babiri bo ku wa kabonga muri komine Nyanzara k’intara ya makamba baranyikiye mu kiyaga tanganyika kiri kuri uwo mweha nyine ku muhingamo w'uyu wa mbere gaburiyeri butoya arongo ishyirahamwe ry'abarobyi n'abadandaza b'amafi mu burundi avuga ko bari ko barakura amazi mu bwato ibyo bita gusengura igihe ubwato bwiyubika ibiziga byabo ntibyari bwaboneke igihe cy'isaha zitanu z'igitondo cy'uyu wa kabiri Gabriel butoyi agahakana ko abo barobyi batanzwe kw'ibimazi nk'uko hari batanguye kubivuga icegera c'umuyobozi w'ibigo vya kaminuza y'uburundi ajejwe umutekano n'imibano nibona bonasize celestin arahumuriza abanyeshuri ba kaminuza y'uburundi ko vuba bagiye kuronswa uburaro muri ico kigo ca kaminuza kumutanga ni nyuma yaho bamwe mu banyeshuri bamenyeshereje ko bataronkejwe ubwo buraro kumva batamenyeshejwe uwajejwe umutekano n'imibano mu kigo cya kaminuza kumutanga naho biruko avuga ko ibyo byumba bizohabwa ababifitiye uburenganzira hisunzwe amanota makuru ajyanye n'ubudandaji ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa esanse buribonekeza ku masitasiyo atari make mu gisagara cya bujumbura umwe mu badandaza icyo gitoro baganiriye na hado y'isanganiro bavuga ko batazi iryo kena ry'igitoro ryavuye ko abaguzi b'icyo gitoro nabo basaba ababijejwe ko bokemura vuba ariko akavuga ko ibijyanye n'iduzwa ry'igiciro biza kuvana n'itunganwa rigejwe ibiciro by'igitoro station delta iri ku ibarabara kujya rumonge nawe nyine esanse ihari igihe twashika imbere yaho gato kuri Station engen yo mu kanyosha ho twasanze hatondekesheje amabido y'abantu barondeye igitoro bakabura usanzwe akora akazi ko kunguruza abantu ni moto twahuriye akavuga ko bitaza kumworohera mu kazi kiwe nubwo hariho amasitasiyo amwamwe amwe arangamwo esanse nka city oil hamwe na kingstar yo mu bwiza harabamenyesheje ko nabo nyine mu minsi iherutse ataco bari bafise ngo kandi nico bafise ari gikeya onera muco urakenuye tukaba tuza kubandanya turondera abajejwe ugutunganya ibijanye n'igitoro bamwe mu barangurira imirimo yabo ngaha mu Burundi barashima kubona bashoboye kwerekana ibyo bakora mwihayanishwa ryatunganijwe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu mu ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga bavuga ko arakaryo ko kumenyekanisha ibyo bakora bakaronka amasoko yo hanze kuko iryo hayanishwa gurishwa rizamwo abantu bo mu mihingo itandukanye Eh, nabibabwiye mu ncamake zano makuru abakenyezi n'abigemye ijana na mirongo itanu bo muri zone gatete muri komine n'intara ya rumonge bariko bariga umwuga wo kubaka amazu hariko hariko hahera amezi atatu murantunga babifashijwemo na coped bashikiriza ko uwo mwuga wari wahariwe ahanini abagabo n'imisore uzobafasha kwikenura ni nkuru ya jean Pierre misago mu rumonge turakubita umwiko namwe bwe n'ibyo mubona n'inzu iriko iraduga ebaga ibintu ni vyiza kweri turabishima cane uwo ni umwe mu bakenyezi n'abigeme bariko barigira umwuga wo kubaka amazu turi kumutambara hampande y'inzu ahakorera umukuru w'umutumba vestine yumvira abayisaba avuga ko ibyo amaze kwiga bizomufasha vuba kwiyubakira igikoni namaze kumenya gutondeka itafari nkabona ataha ahantu inzu yoshobora gupasuka cyangwa ntiyohenuka cyangwa ntiyohengama mm. kandi ubu ni muhira ndiko ndapanga neza ndiko mm. ndategura amatafari yo kwiyubakira igikoni adijani yuhire nawe ashikiriza ko uwo mwuga wo kubaka uzotuma aterera mu muryango umukenyezi atwarwa na byinshi umwana mama ngo ikaramu ikaye iniforume gutyo n'undi mvuta zo kuyisiga n'akarasiyo umushinga ntatarose nawe ukacuvuga uti eee mushinga nawe wanjye nagiye kubaka ikiraka kikwanaka eee narose nanjye ngiye kugura uduharage tw'abana kubibaza ko abakenyezi atabyo bazoshobora mari roza azi ko abibona ntakumbara bizotworohera cyane rwose kuko baraduhaye amasarubete ntibona ko twambaye amasarubete abo bakenyezi batera akama abandi bakenyezi kwijukira imyuga kuko ngo nabo nyine barashoboye Emmanuel Manirambona umwigisha w'abo bakenyezi n'abigeme yatumwe n'ishyirahamwe kopede avuga ko ibyo bamaze kwiga inzu yubaka abahagarikiye na politiki abanyagihugu bagiye gutozwa ku mitumba intererano igenewe gufasha abatishoboye biri mu ngingo mu iteko ry'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa gatanu no mwaka ingingo ishinga uwa gatandatu wa nyuma w'ukwezi kwa mukakaro nk'umunsi w'igihugu wahariwe gufashanya imfashanyo zizotozwa zizotozwa zikazoba zigizwe n'ibifungugwa amafaranga n'ibindi arande zihebukeye neza yadusomeye ibiri muri iryo tegeko mu ihangiro ry'uwo munsi wahariwe gufashanya harimo gutoza imfashanyo zigenewe kugarukira ku batishoboye gusumba abandi kugarukira ku bahuye n'ibiza hamwe no gutorera umuti ikibazo c'abana bo mwibarabara n'abasegerereza iyo ngingo y'umukuru w'igihugu yo kuwa cumi na rimwe Rusama mwaka cumi n’umunani yerekana ko imfashanyo zigizwe n'ibifungurwa n'ibindi zivuye ku mitumba zizokwegeranirizwa ku makomine imfashanyo zononekara n'ingoga zikazoca zihabwa abanyagihugu batowe nk'abatishoboye gusumba abandi mu gice zegeranirijwemo imfashanyo zigizwe n'amafaranga zizoshigwa kuri konte izoba yugurujwe mu ibanki ijejwe ubudandaji ku izina ry'umunsi wahariwe gufashanya iyo konte ikazotunganywa na komite yo ku rwego rw'intara ijejwe izo mfashanyo igizwe n'abantu icenda bazoshigwaho n'ingingo y'umushikiranganji bazoba bava mu bushikiranganji butanu ubw'intwaro yo hagati mu gihugu ubwo gufashanya ubujejwe gukinga ibiza n'ubw'amagara y'abantu bamwe na batatu bo mu mashengero n'userukira ishyirahamwe ryo mu gihugu rijeje gufashanya riserukiwe cyane mu gihugu nico kimwe n'abazoba babijejwe ku rwego rw'amakomine bo bazoshigwaho na buramatari abazozitunganya ku mitumba nabo bazoshingwa na musitanteri wa komine mu gihe bibonetse ko hari abanyagihugu bakeneye imfashanyo vyihuta abarongoye intara bazokora urutonde rw'ibikenewe babishikirize ubushikiranganji bujejwe intara yo hagati mu gihugu komite ijejwe gutunganya izo fashanyo ku rwego rw'intara ikaba ari izo kwerekana ingene zizotozwa arande zihebukeye neza urakenuye igipolisi kimaze iminsi gihagarika abantu hagati mu gisagara ca Bujumbura mu makuru dukura mu badandaza bakorera ku bibanza bita batana ideale yemeza ko hafatwa bamwe mu bahakorera canke abo bita abakomisiyoneri ndetse rimwe rimwe n'abariko bararengana abadandaza bahakorera bavuga ko n'abahora babashorera basigaye batinya kwegera ibyo bibanza kugira ntibafatwe umuvugizi w'igipolisi yemeye ni inkuru ya Oban niyo nkuru ku bibanza bya bata oke bazar na ideal abadandaza bahakorera baridoga abahora babashorera ngo ntibagitinyuka kuhegera kuko ngo igipolisi kimaze iminsi gihagarika abegera ivyo bibanza kuva mu ndwi iheze igipolisi cahagaritse bamwe mu bahadandariza amatelefone yakoze abavunjayi ndetse na bamwe mu bahaca barengana abo badandaza banidogera amafaranga ibihumbi mirongo ibiri bisabwa abafatwa kugira barekugwe amafaranga bavuga ko batazi yaja kuko atahesi bahabwa canke basigurigwe ikosa baba bakoze ariko bamwe mu badandaza bugaye amabutike yabo ku munsi wa gatanu mu kugaragaza akababaro baciriwe amande y'ibihumbi ijana bariha kuri konte y'igisagara ca Bujumbura abo badandaza batashimye kuvugira kuri miko zacu bavuga ko naho badashigikiye abasuma n'abagizi ba nabi batemberera kuri ivyo bibanza basaba igipolisi gukora neza ico gikogwa urakoze Oban niyo nkuru umuvugizi w'igipolisi yemeye kuza kugira icyo abivuze ko makuru yacu yo hanyuma ariko amakuru dukura mu gipolisi gikorera mu gisagara ca Bujumbura avuga ko ibyo bikorwa bifise intumbero yo kugwanya abasuma biyerereza hagati mu gisagara pamfire bukuru abwira ubwo bushikiranganji asaba ahubwo abarongoye ibitaro kuja kuyirondera tumukurikire mu bubiko bwa kamebo turafiseho imiti ya bagitirime amajana ane umunani ni ukuvuga aho gufata ikinini kimwe baca bibiri aha rero ndagira mbonereho akanya ko gusaba abajejwe amagara y'abantu mu karere k'ubuvuzi ka rumonge banyarukire ku kigo cy'ububiko kamebu ubu rero iyo miti iri mu iraza ariko mu bubiko bwa kamebu turacafise Eh, bakirime amajana na mirongo umunani kuvuga yuko aho gufata ikinini kimwe bashobora gufata ibinini bibiri muri rusange abagwayi bose aho bari borema muri rusange abagendana umugera sida aho w'abasidamu bareme ni ikibazo turi ko turashira ko ingugu nyinshi kugira ngo Bamwe mu banyagihugu baba hafi y'ibinogo bishikiramwe imicafu iva mu gisagara ca Bujumbura muri zone buterera mu gisagara ca Bujumbura ngo batewe umuti muhagaze n'ingingo iheruka gushikirizwa n'inama y'igihugu ijejwe umutekano isaba ko amazu yegereye icyo kibanza yoba yabomowe mu kiringo kitarenga amezi atatu bagasaba guhabwa ikindi kibanza cyo kubakamwo yo kubamwo nako imbere y'uko amazu yabo abomogwa ino nkuru turaza kuyigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu gucana ayandi y'amagara y'abantu yo kuri uyu wa kabiri tuyagira ku bijyanye n'indwara ya asima ifatira mu bihimba byo guhemuka muganga francois ndi kumwe nayo yanonosoye ibijyanye no kuvura izo ndwara avuga ko asima ifatira ifata abato n'abakuze ahanini ngo irangwa no guhema nabi umuntu agasanga umenga ahema ajwira ido n'ido na francis na ndiho ku bwayo asima ni indwara ifatira mu miheha y'amahaha ishigwa mu mugu w'izo bise ngendangaruka arizo maladi chronique mu rurimi rw'igifaransa nk'uko tubibwirwa na muganga François Ndikumwe nayo yanonosoye ibijanye no kuvura izo ndwara indwara ifatira ibihimba byo guhemuka iri muri wa mugu w'indwara ngendangaruka ico ziva kwa nini ni indwara zijanye n'ibintu biduhuganira twita mu gifaransa amareraji no kuvuga n'ibintu duhemuka igihe tubi bihemutse rero biheza bigashikira mu miheha y'amahaha ayijana impwemu hanyuma bikavuga ko iyo miheha iheza ikadindira uko idindira niko haca n'ibikorwa vyinshi hanyuma bikaca nuko imitsi igize iyo miheha y'amahaha icitetagara imaze gutetagara rero umuheha wajana impwemu ucugabanuka umaze kugabanuka ni ukuvuga rero za mpwemu twari dukeneye zinjira zisohoka mu mubiri wacu zisubira kuronka aho zica iyo umuntu afise asima aragira ingorane mu guhema n'agakorora kakajamwo rimwe rimwe za mpwemu twari dukeneye mu mubiri wacu ziriko zirinjira canke ziriko zisohoka zigatangura kugenda ziravuza umwironge ico ni ikimenyetso nyamukuru naho atari co conyene kandi kitama kivuga iminsi yose ko umuntu arwaye yasume ibindi bimenyetso nuko uko ajwira niko uko umwanya uhera hazakiyongeraho ibindi bimenyetso hazakishamo agakorora hanyuma hari uko hagira ubwoba haratangura kubira ibyuya indwara ya asima ngo ifata bose baba abana canke abakuze iraboneka mu rubyiruko iraboneka mu bana bato cyangwa bakuze iraboneka no mu bantu bakuze asime ubukari bwayo buva ku muntu ayirwaye eh, hari abo basanzwe bagira amakirize make hari n'abandi bagira amakirize kenshi hanyuma undi bukare bw'amakirize ntibungana biva ku muntu muganga François ndi kumwe nayo baravuga ingene bapima umuntu ngo babone koko ko afise iyo ndwara ya asima kenshi baza bavuga ko umva bahema nabi dusanze ahejeje gufata uwo muti aca yuguruka amahaha ibiharuro bikaduga bikaba byiza bigasa hafi n'ivy'utagwaye bari dufashe kwemeza koko k'uwo muntu iki kintu cyatuma hema nabi hari asima iyo ndwara ya asima iyo idakurikiranywe neza iramugaza uyigwaye tuzobigaruka ko muri bucana yandi y'amagara y'abantu izokurikira na muganga François ndi kumwe nayo yanonosoye ibijyanye no kuvura izo ndwara zifatira mu bihimba vy'ihemero